Cor cantado contra Parkinsono. La plei grava terapio contra la Parkinsona malsano estas medicamentoi. Sed ancau helpas canti laute kai gaie en choro. Nun oni volas testi en Salzburgo, CHU lige cunda cantado ancau eblas redukti la consumon de medicamentoi antau ol la homo sapiens capablis paroli. La homo capablis canti, diras teorio. Simile al reciproca corpo flegado, la cantado cun aliai servis lautio por plifortigi la socian coherezzon. Per la pli granda sciuto de endorfinoi cae de neurotransmitiloi, tiel ancaula sano de la unuae homoi plifortigis tivi effectoi aperas ancau hodiau, ciam homoi cantas cune en gruppoi, diras musicologo de la Canterbury Universitato en Britio. La sciencisto profitas de la scio en sia laboro cun homoi, ciui suferas sub la nesanigebla Parkinsona malsano. Ce homoi cun Parkinsona malsano mortas celoi, kiui produktas la hormonon dopamino. La trafitoi havas problemoin pri la irado, au ili ne plu capablas giuste movi siaen bracoin cae gamboin. Celcai homoi capablas nur facile gluti, au havas problemon teni la salivon en la buscio. Povas ancau esti che la vocio malfortigas, clarigas la musicisto cae universitata professoro la malsano plei ofte aperas unua foie, ecte la quindeca vivo iaro, cae gi trafas viroin signife pli ofte, ol virinoin. En Austrio vivas circao dexes mil trafitoi. Cune canti, pli fortigas la spir muscolaron de homoi, cun Parkinsono malsano, cae tiel ancau cantado en joro, pri fortigas la vocion tion povis montri pasintiare studajo en Australio. La spezzo de musico ce tio ne gravas, sed la musico estu gaia, forta, cae ritma, cae necessa signali al homoi cun Parkinsono malsano, che ili raitas esti lautai. Esti lauta est est tiel simpla concepto, gi vere helpas, diras la brita sciencisto, quiu de multae iaroi cantas cun Parkinsonai pacientoi. La ritmo de la musico, cae la ritmai movoi dum la cantado, crome conducas al pli bona sango fluo en certai cerbai regionoi. Tio iam montrigas se oni provas frapi simplan ritmon per la fingroi sur la tablon. Ce frappado la cerbo devas prilabori multspecain informoin, exemple prila la de la surfazzo, porche la celita frappado en tutte estu ebla. Cetio interalie estas elciutata dopamino, cio povas conduci al pli faciligo de movoi, ciui antaue appenau estis eblai. Pasintiare ni vidis tion tutte clare ce pacientino kiu havas grandan problemon pri irado. Si auscultis marj musicon, cae subite ec iris laula ritmo de la musico, racontas la sciencisto. Plei gravas por li tamen, che homoi ce comuna cantado ne plus sentus in elfermitai cae stigmatizitai pro la malsano. Depresioi appartenas alla plei oftai simptomoi della Parkinsono malsano. Canti cun aliai homoi plifortigas la mem conscion. Ni ne volas esti la Vienai canto knaboi, ni volas che homoi de nove sentus in tiel, kiel ilis insentis ce piet pilca ludado dum ilia junaggio, li diras char ancao en la futpala stadiono oni cantas laute, gaie, cae lauegala ritmo, cae cetio el jutigas multe da endorfinoi. Studajo de la Universitato de Salzburgo nun montru, el longe dauras la positivae corpai cae psicae effectoi post hor cantado, cae ciel la cantado efficas alla consumo de medicamentoi. Oni terapie laboras tiu cele cun gruppo de dudec parkinsonai pacientoi, dua gruppo servos por controlo. Oni sercias ancora o parto prenontoin.